kalos eleenthemen dostois diakonois dostoi hyperetais pein kai deipnesai kai toi mageiroi e peide kalos hyperetesen agomen peripateesomen uden eu kai roteron kai eis ten agoranse se epesdeetesa soi lego oiko despota Udepo dunamai to emon apolabein homoi ofeileis? Aurion soi doso, empaisdeis me. Ufemi!